أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي Najbolji način pozivanja ljudi u islam jeste praksom. Svugdje, bez obzira gdje se nalazim, u prodavnicu ulaziš da se zna da si ti muslima. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي na cesti da se zna da si ti musliman, u vožnji auta da se zna da si ti musliman, na autobuskoj stanici da se zna da si ti musliman. Ne možemo mi sebi dozvoliti da bacimo papir na ulici. Ne možemo mi sebi dozvoliti da parkiramo auto gdje ne treba da se parkira. Ne možemo mi sebi dozvoliti da uzmimo nekome prvenstvo prolaza u saobraćaju. Ne možemo mi sebi dozvoliti da bacimo koru od banani na ulicu.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 Donosimo salavat i selam na Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časni ashabe, i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Prije nego počnemo govoriti o zadatoj temi, želim da se zahvalim vama na odazivu, a i da uputimo dove Allahu Đelešanuhu da iz svog obilja nagradi sve one koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ovog hajirli projekta i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam omogući da nastavimo sa ovakvim druženjima kroz budućnost. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost onome što kažemo. Kao što znate i kao što ste vidjeli na onom rasporedu, mi imamo priliku danas i sutra da se družimo sa bitkom na Bedru, Naslov predavanja ja sam naslovio u okrilju bitke na Bedru. Zaista je po meni više nego malo da u dva predavanja obradimo bitku na Bedru i da se dotaknemo pouka i poruka koje u sebi nosi bitka na Bedru. Zato ono što čujemo treba da znate da je rezimirano i sažeto. A prije nego počnemo govoriti o samom događaju, želio bih da spomenem nekoliko stvari koji će nam ako Bog da olakšati svatanje ove tematike. Braću moja draga, kada govorimo o Siri, kada govorimo o životopisu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, a bitka na Bedru, to je samo jedan mali isječak iz života Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, treba da znate i da neprestano imate na umu o kome govorimo. To nisu nikakve bajke, to nisu nikakve legende, to je životopis najodabranijeg Allahovog groba koji je ikada kročio zemlju. Vi svi znate kako se čovjek koji nekoga voli, ima nekog simpatizera, kako se obraduje kada čuje neki podatak o toj osobi. Primjera radi čovjek voli nekog pjevača, igrača ili čak i ashaba. Ne mora znači biti negativnom kontekstu, pa kada nađe neki podatak o toj ličnosti, kako se obraduje. E zamislite onda kako mi treba da se obradujemo i kakav naš pogled treba da bude na događaje koji su se desili najodabranijem Allahovom robu Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Smatram da je veoma bitno na početku, prije nego počnemo govoriti o samoj bitci, da napominimo ove stvari kako bismo, ako Bog da, sa što, sa što većom koristi, izišli iz ovog druženja. Jer, braću moja draga, u životopisu Allahu poslanika alihi salatu wasalam su pouke i poruke za sva pokoljenja do sudnjega dana i za sve ljude, bez obzira kojim sloju i staležu pripadali, i bogate i siromašni, i oni koji su na funkciji oni koji tu nisu. Svi ljudi u životopisu Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, mogu naći ono što odgovara njima. Također, prije nego počnemo konkretno govoriti o bitci na Bedru, treba spomenuti Šta je cilj izučavanja siri? Zašto mi spominjemo životopis Allahovog poslanika? Prvenstveno, braću moja draga, ne da bi znali te podatke samo kao podatke, da sutra negdje je na kvizu kada neko postavi neko pitanje mi znamo odgovoriti, već da pokušamo ponašanje Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kao onoga koji ga Allah te barake wa ta'ala poslao da ga mi slijedimo, da njih pretočimo u svoj život. To je najveći cilj izučavanja siri. Da ono što čujemo, da to pokušamo prenijeti u naš svakodnevni život. Ako pogledamo u stanje muslimana, vidjet ćete, i to je evidentno da ljudi malo poznaju životopis Allahovog poslanika. Kako onda tražiti od ljudi da se okiti ahlakom i moralom Allahovog poslanika ako ne znaju kako je izgledao njegov život u ratu i u miru, i kod kući i na veći i u džami i prema djeci sve to sira, sve to životopis Allahog poslanika alihi salatu wasalam lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene vi u Allahom poslaniku imate divan uzor i to je cilj ovog našeg druženja da se upoznamo sa ličnošću Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i da to pokušamo prakticirati u našem životu Dosta puta nam se dešava da kroz život budemo izloženi određenom problemu i ne znamo kako da reagiramo samo zašto? Zato što ne poznajemo životopis Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. A da smo poznavali životopis i da smo čitali knjige islamskih učenjaka, pazite, veoma je bitno, vidjet ćete, ovo je samo znači jedna kaplica govora o bitci na bedru, a nekada ćemo spomenuti neke poruke i pouke, mogli smo stotinu puta mi, zajedno ja sa vama, da to kod kuće čitamo u zapečećenom dženeckom napitku i nikada se možda ne bi zaustavili na to mjesto, a vidjet ćete kakve pouke i poruke islamski učenjaci su uzimali iz ponašanja Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. salam. Kažemo, braćo moja draga, u životopisu Allahog poslanika svaka osoba će naći ono što njemu odgovara. Kada te zadesi glad, treba da znaš da je gladovao onaj koji je bolji od tebe. Gladovao je Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. Do te mjere, kada su mu dolazili ashabi, pokazivali kamen na svom stomaku, on je pokazivao dva kamena na svom stomaku. I tada će ti biti lako prijeći i prevazići ta iskušenja, kada znaš da je kroz to prošao onaj najodabraniji i najčasniji Allahu subhanu wa ta'ala rob. Kada te budu prozivali na ulici, pa hajda kažemo i pljuvali za tobom, nazivali te razno raznim imenima sa kojima ti nisi zadovoljan, ne treba da ti bude teško. Jer su vrijeđali, pljuvali, gađali kamenjem, napadali fizički, potvarali onoga koji je bolji od tebe. Muhammed alihi salatu wasalam. Kažu islamski učenjaci, jedna od koristi, pogledajte, nije isto da neko potvori i prozove uglednog insana i nekog iz masi. Allahu poslanik, jedan čovjek gledano s aspekta porijekla, ugledan insan, ugledan insan, Allahu poslani povr svega i za njega kažu luđak, sihribaz. Kažu, ma ko će žene, daćemo ti žene. A ko ćeš i metak, daćemo ti metak. Kako to teško čovjeku pada kada je ugledan i pripisuju mu nešto što nije. A onda mi koji smo na nižim nivou od poslanika treba da te stvari mnogo lakše prihvatamo. Morat ćemo biti prinuđeni da ovako ponekad malo sačekamo jer zaista je mnogo toga što bi ja želio da kažem, ali rekao sam na početku, zbog skućenosti s vremenom, morat ćemo mnogo toga preskočiti kako bi to nekako upakovali u dva predavanja. Braću moja draga, bitka na bedru. Mora da znate da smo mi umet i da smo narod koji ima blistavu historiju i ne treba da ih se stidi. Mi imamo druge ummete i druge narode koji se ponose svojom historijom koja je prepuna zulma, nasilja. Dok mi imamo blistavu historiju, historiju poslanika, ashaba, mučtehida, koji su svojim primjerima, svojim životom, svojom solidarnošću pisali blistave stranice historije. I veoma je bitno da poznajemo tu historiju. Jer narod koji ne poznaje historiju, nemoguće od njega očekivati da ima dobru budućnost. Neprijatelji Islama općenito radi da muslimane odvoje od izvora njihove vjere. Pa ćete tako naći kako muslimani dobro prati i imaju vremena i za svjetska prvenstva, i evropska prvenstva i za utakmice i za atletiku, sve živo, ali nemaju vremena da uče siru, da uče vjeru, da uče Kur'an, da uče hadis Allahu poslanika alihi salatu wasalam. A kazali smo na početku koliko nam je potrebno da poznajemo životopis Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Prije bitke na Bedru desio se jedan događaj, zbog skućnosti s vremenom ne možemo ga opisivati, ali nakon tog događaja, nakon što je Allah poslanik poslao jednu izvidnicu pod vodstvom ashaba koji se zvao Abdullah ibn Đahš, da patroliraju i da prate kretanje Kurešija u pravcu Taifa, desio se događaj da su ashabi bili u zadnjem danu svetog mjeseca Ređepa. Iako im je Allah poslanik naredio da samo prate dešavanja, oni su napali tu karavanu. Nakon toga su bili izloženi medijskom rešetanju i gađanju od strane Kurešija, pa je uzvišen Allah te Tebaraka Vatala objavio poznate ajete. I nakon toga su objavljeni ajeti u kojima se dozvoljava muslimanima borba. Nedugo nakon toga Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam dolazi informacije o kretanju jedne velike karavani iz pravca Šama prema Mekke. I to je bio povod bitke na Bedru. Karavana pod vodstvom Ebu Sufijana imala je hiljadu deva, a vrijednost te karavane se procenjivala na 50.000 zlatnika. Inače, koristi radi, dosta puta čujemo neko od Selefa je udijelio hiljadu dinara. Nekome je halalio hiljadu dinara. I tako, Imam osjećaj da velik broj nas ne zna o kolikoj cifri se radi. Šta je hiljadu dinara? Jedan dinar islamski je težak 4 grama, odnosno 4,25 grama. Hiljadu zlatnika je 4 kile i 250 grama. A zamislite onda, 50 hiljada je ni manje ni više, već 200 kila zlata. 212 kila zlata. Vrijednost te karavane se procjenjivala na 200 kila zlata i 1000 deva. Obezbjeđivalo je samo 40 ljudi, što se u to vrijeme smatralo minimalno obezbjeđenje. Kada je Allah poslanik alaihi salatu wasalam saznao za to kretanje, kaže ashabima, iziđite, ovo je kurešijska karavana, bogato natovarena, iziđite i dočekajte, možda vam je uzvišeni Allah podari. Ovo je vjerodostojna predaja. Pogledajte ovdje jedan interesantan moment. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, iako je svakodinu dobijao objavu od uzvišnog Allaha, nije se oslonuo samo na to, već šalje izvidnice, informiše se. Evo odmah ovdje imamo jednu interesantnu korist, a to je min, musliman. Čovjek koji želi da koristi društvu kojim živi, mora da zna, treba da zna šta se dešava oko njega. Sam nedavno s jednim bratom razgovaram i nakon smo nešto spomenuli, rekao, Mostar, ovaj brat što je preselio, kaže, šta preselio, brat? Pa rekao, dženaza, brat. Kaže, ja ovih dana nešto nisam bio informisan, ja to ništa ne znam. Prolazi vozovi, a mi ne znamo šta se dešava. Treba da znamo šta se dešava kako bi znali adekvatno reagirati. Znači, musliman treba da bude informisan. To ne znači da na putu informisanja treba prekršiti sve, sva pravila islamska. Ne. Može čovjek da se informiše i na dozvoljen šerijatski način. To ne znači da moraš buljiti u voditeljicu. Postoji način da se čovjek informiše i na dozvoljen halal način, ali je pojenta da čovjek treba da zna šta se dešava oko njega. Sve iz jednog razloga kako bi znao kako da adekvatno reagira. Poznato je, braću moja draga, i mi se oko ti stvari nećemo mnogo zadržavati kako bi imali više vremena, ako Bog da, za pouke i poruke koje su islamski učenjaci spomenuli, da je Allah poslanik prihvatio za polazak na bedr samo oni koji su trenutno bili spremni. Čak kao što je došlo u nekim historijskim knjigama, nije prihvatao da čovjek ode po svoju jahalicu na kraju Medini. Samo je prihvatio polazak ljudi koji su odmah bili spremni. I sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam je izišlo više od 300 ashaba. Islamski učenjaci u pogledu te cifre malo razilaze, ali nama to nije mnogo bitno. Niko nije kazao da je to bilo manje od 310, a niko nije kazao da je bilo više od 320. Znači, između tog broja 310 do 320, to je bio broj ashaba koji su izišli sa Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam. Imali su samo dva konja, Zubir ibn Awam i Miqdad radijallahu ta'ala su imali konje. Imali su 70 deva, ostali su bili pješaci. Interesantno je spomenuti jedan podatak koji će nam trebati, ako Bog da možda sutra, ako ne danas. Jedna trećina ili malo i manje vojske su bili muhađiri, a ostalo su bile ensarije jedna trećina vojske i manji su bili muhađiri, a ostalo su bili ensarije. Pogledajte, braćo moja draga, jednu interesantnu stvar. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam mijenjao se sa trojicom ljudi, on i još dvojica ljudi, Alija radijallahu ta'ala anhu i Ebu Ulubabe, do pola puta, nakon toga poslanik ga je vratio, nakon toga je to mjesto preuzeo drugi ashab koji se zvao Merced, Ibnu Ebi Merced, mijenjali su se u jahanju jedne deve. Allahu poslanik je prvi jahao, pa kada je došlo nakon toga vrijeme da ga zamijeni Alija, kaže Alija, Allahu poslaniče, mi ne možemo dozvoliti sebi da ti ideš pješice, a da mi jašimo. Kaže Allah u poslanika alihi salatu wasalam, ovaj hadis je također zabilježio imam Ahmed sa vjerodosnim lancem, prenosila sa kao, kao što je to potvrdio ših Albani, rahmetullahi alihi. Kaže Allah u poslanik, ma entuma bi akva minni, vas dvojica, niste ništa jači ljudi od mene. A ja nisam ništa manje potreban dobrih dijela od vas dvojice. Pa je sišao, pa su ga oni zamijenili. E ovdje isto možemo uzeti jednu veliku koristu ono što je malo prije spominjao Šeji Safet, praksa, praktično pokazivanje islama u svakodnevnom životu, to je najbolji metod pozivanja ljudi u islam. Nama se često dešava da li daje, da li neko koji je malo počeo prakticirati islam ili ako je eventualno završio neku školu, čovjek hoće neprestano da bude number one u društvu. Ako je akika da se prvo njemu meso donese, ako se sjedi da on sjedi non stop na pručelju, da ga svi noseju na rukama. A pogledajte Allahu poslanika ali alaihi salatu wasalam. Svojim primjerom pokazao je Islam onako kako od njega traži uzvišnji Allah tebara kvetala. Tako, braću moja draga, i mi danas najbolji način tako mi uzvišenog Allaha u ovim vremenima smutnji prozivanja potvara najbolji način pozivanja ljudi u islam jeste prakticiranjem islama da čovjek šuti i da poziva ljude svojim djelima zapamtite kada ne bi sa ovog druženja otišli ni sa jednom drugom koristi osim sa ovom najbolji način pozivanja ljudi u islam jeste praksom. Svugdje, bez obzira gdje se nalazim, u prodavnicu ulaziš da se zna da si ti musliman. Na cesti da se zna da si ti musliman. U vožnji auta da se zna da si ti musliman. Na autobuskoj stanici da se zna da si ti musliman. Ne možemo mi sebi dozvoliti da bacimo papir na ulici. Ne možemo mi sebi dozvoliti da parkiramo auto gdje ne treba da se parkira. Ne možemo mi sebi dozvoliti da uzmimo nekom i prvenstvo prolaza u saobraćaju. Ne možemo mi sebi dozvoliti da bacimo koru od banani na ulicu. Svi to mogu učiniti. Pod navodnim znacima mogu učiniti i nikomu ništa neće kazati osim mi. Jesmo mi svojim izgledom i ponašanjem indirektno ljudima kazali mi smo bolji od vas. I sada ljudi prati tvoje ponašanje. Allaha mi prati. Možda ti to neće kazati direktno, ali prati svaki tvoj pokrit. Bio ti svjestan toga ili ne. Zato moraš biti ambasador Islama. I tako mi Allaha, svako onaj ko svojim ponašanjem bude odaljavao ljude od islama, bit će pitan na sudnjem danu. Ne može musliman, mu'min, kazati ne interesuje me šta će ljudi kazati. Mi moramo paziti na svoj rejting. Normalno radi Allaha, ne radi ljudi, ali moramo paziti na svoj rejting. Zašto kaže Allahu poslanik? Ja neću da narod priča da Muhammed ubija svoje prijatelje. Kada su ga pitali o munaficima. u Mekki poznati događaj, zašto Allah poslanik nije Kjabu izgradio na temeljima Ibrahima, alaihi salatu wasalam, kako on izgradio. Kada ga je iša, radi Allah ta'ala, na to pitala, kaže, tvoj narod je tek prihvatio islam. Znači, pazio je šta će ljudi kazati u granicama šerijata. Zato i mi Treba da pazimo, braću moja draga, u granicama vjeri, u granicama šerijata, šta će ljudi kazati o nama. Ne smijemo dozvoliti sebi nikako da dođemo da imamo i kažemo ne interesu mi šta će kazati moj komšija. Mora da nas interesuje šta će kazati o nama naš komšija. Ebu Sufjan, kao vođa karavani, iskusan čovjek, Odma također je saznao za krijetanje muslimanske vojske iz Medine i poslao je čovjeka koji se zove Domdom da pozove Kurešije u ispomoć. Taj čovjek odlazi u Meku alarmantno poziva ljude, a kazali smo prije toga da su muslimani već bili zapljenili tu jednu karavanu, znači što je bio dodatni faktor da su kurešije jedva čekale da, da im se ukaže prilika da se osvete. Pa kada ih je on pozvao, kažu mi nećemo dozvoliti da se sa našom karavanom desi ono što se desilo sa prethodnom karavanom. Ovdje isto interesantna jedna stvar, braćo moja draga, Pogledajte, nevjernike, oni žive za dunjaluk i oni su spremni dati život za dunjaluk. Oni ne znaju drugi život osim ovo dunjalučki život. Zašto ovo citiram? Sjećate se i prošle godine i u zadnjim mjesecima kada je bila poznata ona afera danski i uređanja Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Moramo povezivati siru Allahovog poslanika sa našim životom. Kakva je veza između ovog događaja i tih dešavanja? Jaka veza. Iz ovog događaja shvatamo koliko je nevjernicima do Dunjaluka. I zato kada nekom je kažeš bojkotuj danske proizvode, kaže šta, na, šta mi možemo učiniti bojkotovanje? Možemo učiniti. Kada muslimani svi bojkotuju, sigurno su muslimani minimalno trećina onih koji konzumiraju njihove proizvode. Zamislite kada bi trećina kupaca ostavilo njove proizvode. To je za njih veliko. Ali muslimani su toliko slabi, do te mjere slabi, da ne mogu ono najmanje što se od njih traži. To je Allaha mi uzvišenog, najmanje što danas čovjek može uraditi, najmanje da bojkotujemo njihove proizvode. A oni će tada, to će njima biti velik znak, jer kažem oni žive zbog dunjaluka i spremni su zbog dunjaluka da se mijenjaju. To je način kako mi možemo vršiti na njih pritisak. Allahu poslanik je već bio u putu i neprestavno prati dešavanja. Ebu Sufjan je poslao čovjeka i odmah su kurešije kao gladni vukovi opremili vojsko od 1300 ljudi spremni za borbu. Vojska koja je imala Toliko deva da ih nisu brojali. Toliko deva da ih nisu brojali. Krenuli su u borbu protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Allahu poslanik kada je čuo za ta kretanja, našao se u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Nastaviti dalje je bilo teško. Jer je opće poznato, spomenuli smo na početku, da su asabi krenuli, velik broj njih krenuo pješici. Nisu htjeli da se zamaraju, ponijeli su znači nešto osnovno oružje ili sablju ili koplje. Nisu uopšte bili spremni za borbu. Znači Allahu poslanik ima u tu činjenicu na umu. Zna da njegova vojska vojno nije spremna. Čuo je o kolikoj vojsci se radi. A s druge strane, dozvoliti Kurešijama da dođu tu, da se on povuče u Medinu, sigurno bi značilo prepuštanje te teritorije njima i s druge strane to ukazuje na slabost muslimana. I pogledajte, Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Allahu poslanik koji ima objavu dobiva od Allaha te barke vatala, okuplja šuru i traži njihov savjet. Braćo moja draga, Allahu poslanik traži savjet. Prvenstveno su ustali njegovi najbolji učenici Ebu Bekr i Omer i odma podržali prijedlog Allahu poslanika da se ide na Bedr. Po cijenu da dođe do bitke. Nakon toga ustaje Mikdad ibn Amr, vođa muhađira. Obraća se Allahom poslaniku izuzetno jakim govorom, podržavajući ti njegovu ideju. Kaže Allahu poslaniće, idi putem koji ti je Allah pokazao, mi smo s tobom tako mi Allaha šta god da se desi. Mi tebi nećemo kazati kao što su rekli Israelčani Musau, idi ti tvoj gospodar, borite se, mi ovdje sjedimo. Mi tebi kažemo, idi ti tvoj gospodar, a mi idemo da se borimo zajedno s vama. Kaži tako mi Allaha, kada bi s nama krenuo da osvajamo Jemen, mi bi išli s tobom do ga ne bi osvojili. Pa mu se Allah poslanik zahvalio, uputio dovu za takve lijepe riječi, za koje Abdullah ibn Mes'ud kazao, kao što je došlo u vjerodostom i predaji, kaže, volio bi da sam ja te riječi kazao nego čitav dunjaluk. Ali kaže Allah poslanik, eširu alejje ejuhan nas, ljudi, dajte mi savjet. Pogledajte, tri čovjeka podržavaju njegovu ideju, Ebu Bekr, Omer i Mikdad. Ali gdje je problem? Problem je što su se, tvoj, se trojica tih ljudi muhađiri. A muhađiri, kazali smo na početku, su samo trećina ili četvrtina te vojske. Kaže vođa Ensarija Sad, radi Allahu ta'ala anhu Sad ibn Mu'adh, zbog čije smrti se zatresao arš uzvišenog Allaha, Allahu poslaniće kao želi, kao da želiš da čuješ i naše mišljenje. Da, kaže, želim da čujem i vaše mišljenje. Ovi moji stari učenici, oni su se izjasnili. Ali da vidim šta kažu insarije. Jer ugovor koji je potpisao Allah poslanik sa insarijama na Akabi, mogao se shvatiti da su oni obavezni da pomažu poslanika samo u Medini. Pa je također Sad ibn Mu'ad kazao velike riječi u kojima je dao podršku Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, salam gdje kaže Allahu poslaniće, idi, kada bi se ispred tebe ispriječilo more i ti krenuo preko njega, tako mi Allaha ni jedan čovjek neće izostati iz moga plemena. I vidjet da smo mi strpljivi u borbi. I nadam se da će ti Allah u nama pokazati ono što će te razveseliti. Pa se Allahu poslanik i razveselio, kaže Wallahi, leke enni, anvuru ila mesari il qawm. Tako mi Allaha, kao da gleda mjesta gdje je ko poginuo. Pogledajte to govora Sad ibn Mu'adha. Allahu akbar, braćo moja draga, ovdje moramo da se zaustavimo također. To je učenik Allahu poslanika koji je kod njega učio maksimalno 15 godina. Jer 13 godina boravka u Medini i već dvije godine u Mekke i dvije godine u Medini, 15 godina. Iako je on ensarija, nije učio kod Allahog poslanika toliko. Za 15 godina pogledajte jačini njegovog imana. Idi Allahu poslaniće, preko mora idemo za tobom. Niko neće izostati. Pogledajte nas. Već je prošlo 15 godina kako se završio rat u Bosni. Od prilike 14-15 godina. Da imamo ljude i danas da ne znaju učiti sufaru. Ne treba dalje. Allaha mi ne treba dalje. Da čovjek za 15 godina ne može sebe natjerati da nauči sufaru? Kada ćeš izgraditi svoju ličnost? Kada ćeš naučiti fik? Kada ćeš naučiti akidu? Hoćeš li svakog Ramazana zvati nekog daju? Ja sam iz neznanja jeo, ili moj ispravan post? Hoćeš li svaki dan zvati nekog daju? Moja hanuma ima krvarinje, je li nije? Hajz nije? Smijem li to ili ne smijem? Pogledajte šta su ti ljudi uradili za 15 godina. Spremni su svakog momenta. Jedna od najvećih koristi bitke na bedru jeste da čovjek treba da bude spreman. Da da svoj život za Allahu vjeru svakog momenta. Pogledajte sahabe. Oni su izišli ne znajući da će doći do bitke. Ali kada je došlo 5 do 12, kada je došlo do borbi, niko se povuku nije odgojeni, spremni da daju svoj život za Allahu vjeru. Odgoj, braćo moja draga, šerijatsko znanje. Napravimo komparaciju naših stanja i njihovog stanja. Šta su oni uradili za 15 godina, šta smo mi uradili za 15 godina. Svako od nas neka postavi sebi pitanje od prošle godine, odnog seminara, šta smo mi uradili bitno iz nešto veliko u našem životu. Da li je neko naučio džuz Kur'ana? Da li je neko naučio sufaru? Da li je neko pro, pročitao rijadu salihin? Da li je neko pročitao neku knjigu bitnu u životu? Ne može drugačije, braćo moja draga, znanje. Moramo se odgajati. I najveća, jedna od najvećih poruka ove bitke jeste nama ne treba kvantitet. Nama treba kvalitet. Kvalitet. Mi kvantitet imamo. Nama treba kvalitet. Nama treba Halid ibn Velid, jedan, ali vrijedan. Nama treba imam Ebu Hanife. Nama treba imam Šafija. Nama treba Salahudin Ejubi. Nama treba Ibn Tejmije. Trebaju nam velikani. Trebaju nam ljudi koji su spremni da rade za Allahu vjeru. Mulj mi imamo, njega nosi bujica. Trebaju nam ljudi koji su spremni da rade za Allahu subhanu wa ta'ala vjeru i to na način kako je činio Allahu poslanik. Allahu poslanik od onog dana kada mu je došla objava nikada više nije imao slobodnog dana. Nikada više nije uzimao godišnji odmor. Nikada na njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme od tada do tada. Za Allahu vjeru do smrti. Takvi nam ljudi trebaju. Trebaju nam ljudi koji će nositi teretove vjeri. A jedinu kako možeš čovjeka pridobiti da nosi to jeste da se poduči, da svati bitnost emaneta kojeg je ponio. Zato, braću moja draga, ako napravimo komparaciju između našeg stana i njihovog, jasno će nam biti I to je cilj ovog predavanja da pravimo neprestanu komparaciju nas i ashaba. Jer ashabi su generacija koji je pohvali uzvišeni Allah. Takva generacija se nije pojavila u historiji čovječanstva i nikada se više neće pojaviti. I mi treba da gledamo u tu, u, u tu generaciju, da vidimo kojim putem su oni išli kako su uspjeli. Zato jeste Cilj ovog druženja nije cilj samo da mi spomenimo koliko je bilo konja, deva, kako je ko koga ubio i završena stvar. Da napravimo komparaciju, vidimo kako su uspjeli, da mi krenemo tim putem. I ako napravimo komparaciju, jasno će nam biti zašto su muslimani doživjeli ono što doživljavaju sada, da je njihova krv na svjetskom tržištu najjeftinija, najjeftinija, najjeftinija. A nekada je njihova krv bila najskupljaja. Nekada se zbog krvi i zbog časti i zbog mahrame jedne muslimanke pokretala vojska, a danas se zbog vrijeđanja Allahovog poslanika ne pomiče niko, a da ne govorim onih koji su na manjem nivou od poslanika. Allaha mi to je problem. Što ne slijedimo one koji su postigli u takvom kratkom periodu, periodu koji za historiju ne predstavlja ništa. Oni su nakautirali te dvije vele sile tog vremena odma u prvoj rundi meča. Čime? Čime su pobjedili na bedru? Oružjem, nisu Allahami. Pobjedili su svojom vjerom. Pobjedili su svojim akidom, svojim osloncem na Allaha tebara kva ta'ala. Time su pobjedili. I dok se ummet ne vrati na ono na čemu su oni bili, nikad neće uspjeti. Kao što kaže naš, se, naš selef, zadnje generacije ovog ummeta ne mogu uspjeti i ne može ih popraviti ništa osim ono što je popravilo prve generacije. Mi ne možemo nikako drugačije uspjeti. Osim sljedeći, prve generacije sljedeći Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Allahu poslanik noć pred bitku na Bedru, dolazi, on i Ebu Bekr idu u izvidnicu. Pa se tu dešava onaj poznati događaj, kada je Allah poslanik odgovorio onom čovjeku da su oni iz vode. Nakon toga šalje Aliju, Zubeira i Sad ibn Mu'adha, kao trojicu vojskovođa šalje ih u izvižanje, pa su oni zarobili dvojicu dječaka, Allahu poslanik je klanjao, pa su i oni počeli malo tući da kažu ko su, šta su. Kažu oni, mi smo Ebu Džehlovi, što znači mi smo došli iz Mekke. A, a Savi tu kaže, niste. Kaže, vi ste Sufjana, Sufjanovi, Ebu Sufjanovi. Pa se Allah poslanik, kada je završio namaz, nasmio. Kaže, kada vam govori istinu, vi ih utjerujete u lažu a kada vam slažu, vi im vjerujete. Ali ashabi su željeli i dalje i kontali su da postoji još i dalje opcija, jer Allah Đelešanuhu je obećao Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ Kada vam je obećao Allah jednu od dvije skupine, nije dvije, jednu. Oni znaju da ima samo jedna, ovo ili ovo. Oni su i dalje priželjkivali A vi kaže, Allah Đeršanu govori o tome, a kaže, vi volili, volili biste vi da vas zapadne ona druga opcija, da dobijete karavanu njih 40, da i nalapušite, pokupite deve i hajte kući. Vraćamo, moja draga, ovdje ćemo ako Bog da i završiti i zaustaviti se kod ove zadnje poruke. Pogledajte, ashabi, ashabi, ali voli da dobiju nešto lakšije ne znaju, kao što i mi mnogo puta ne znamo, da u stvarima koje mi nekada ne volimo je hajr. Asa en takrahu še'en, wahu a hajru lakum. Mi nekada nešto mrzite, prezirite, a u tome je hajr. Ima li neko da voli što je bio rat u Bosni? Pa ne voli niko, je tako? Šta smo muslimana izgubili? Šta je žena silovana? Ali Allaha mi je u tome bilo hajra da su ostavili stanje muslimana, vi to svi znate, do koje deređe su se muslimani bili ispustili, svi vi to znate, međusobna ženitba, kumovanje, uzgajanje svinja i dalje. A pogledajte, jeste li mogli prije rata naći na ulicama Jugoslavije i Bosni i Hercegovine omladince sa 15-20 godina, koji radi Allaha Đelešanu ostavljaju zabrane, koji prakticiraju islam u svakodnevnom životu, žene koje su pokrivene šerijatski, bilo je to ali rijetkost. A pogledajte danas. To je plod rata koji je bio u Bosni. To ne znači da mi kažemo treba, taj rat je trebao, ali kaže mi ga nismo voljeli, ali je Allah dao da se svjetlo njegove vjere raširi i upali nakon tog rata. Nekada nešto ne volimo, ali iz toga iziđe hajr. Najbolje što ti može odabrati i ono što ti može dati, jeste ono što ti dadni tvoj gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti. Sutra ćemo nastaviti, pokušat ćemo ostatak događaja spomenuti neke pouke i poruke koje ovaj događaj nosi u sebi. Molim uzvišnog Allaha, tebaraka wa ta'ala, da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molimo ga, tebaraka wa ta'ala, da nam olakša prakticiranje vjere.